Pusaj capítulo. Um, chiktaha kusikuywan CHIKMANTA Wauhe PANILLAIKUNA Kunanmi WILLAMUIKIKO IMAINAM Macedonia laupi kunaman Dios JANTA PAIKUNAJA ancha KACHKAS kachkaspankupas Atuntam kosikorhako. Ancha wakcha kachkaspankupas jaco por jaco Hurqakuqa manam atisqankuyatachu. Aswanqa mana atis atisqankutawanmi. Ñuqapunim rikurqani tukuy sunqunquwan jankutaja. Anchatam ruegakuwarqaku qullqichaskinaykupaq. Yanapayta Jerusalén kaj jipanikunata. Piensas haykumantapas mastaragmi, jaco tataja señor en man Dios señormanmi huquykurqaku, hinaspañam Diospamunasqanman hina juarjaco. man Chaymi tuta ruegarqaniku, qallarisqanpi hina chay y ofrendata kichi, ukupi Jamcunaja ma masiankichi. pipas, ma Masyankichikma pipas. sumaq y Yachaini pipas pipas allinruray y hinaspa pipas y Chaynaqa masyaychikya, kuyakuy ofrenda huypipas. pipas. nispayqa manam mi wakin kunapa tukuy sunqunwan rurasqanku yachanaykichiktapas. Chaynapi, kuyakuynikichikqa chihapkasqanta Kichikpa. Qamkunaqa yachankichikñam Señor Ninche Jesucristupa favoreciwasqanchikta. Payqa apuqachkaspam wakchayarurqa qamkunata kuyasusqaykichik. Chaynapi wakcha kayninwan qamkuna apuqanaykichikpaq. Qamkunapa konsehoita hoikichi. quykichik. Qayna watamantaraqmi puntarqankichik ofrenda Manatahmi Manataqmi huñuylatachu puntatarahmi puntataraqmi munaypaq munarqankichik. Chaynaqa kunang ya Tukuychik qallariynin mantapuni kusikuyllawanña munasqaykichikta. man hinaya huichik. Pipas chihapta quyta munaptinqa Dios Hachaskin man hinam. Payqa mana mañanchu mana Manam kaiga hukunata yanapaspa muchuypi kanaykichikpaqchu. Aswanqa igualla kanaykichikpaqmi. Kunanqa mi, mana kapuqniyuqkunaman quykunaykichikpaq. Huk kapting paikunapa kaptin pisiposuptikichik kichik, Chaynapim igualya kankichik. Bibliam nin. Manam gachu, achka piser piserhachu, aslya aslla papas. nispa. Titumantawan yamkah masinkunamanta. Gracias tam Dios manjone nana chikusunayikichikpaq, titumampas Chaskir ham ruega kushaita hinaspam hamkunamanta sientispa, manta hamuchkan. Titutawan kuskatam kachamuchkaniko, enchikta paipas ocupeja okupejar reqsisqam kristumanta alin willakusqampi. Manatagmi Chaylachu. Cuñonacoh eñeg masen chikunapas, paitam y y ofrendata apaptiyku, rejsiwanankupaq. chaitajaro rurachkaniko señorta hatun inaspa hinaspa kusikuywan rexi reqsichinaykupaqmi. Chainapin pipas mana jacunata rimanghachu, kay achka ofrenda aipunaykumanta. Allinkaq rurayta munachkaniko, Señor runakuna pajayan runakunapa hayllampipas. Paykunawantajmi kachamuchkaniko, tapakutilla kusikuyllawan ururaq wawqinchiktapas. Qamkunapi llumpayta confiakusqanraykum, paiga aswan aswanraq chayna ruraita munachkan. Tituqa puriqmasiymi, hinaspa qamkuna ukupi Wakin wawqikunañataqmi inishkunapa kachamuskan. Paykunaqa Kristuta hatunchaqkunam. Chaynaqa iñiqkuna yachananpaqya hawachiychik kuyakuynikichikta. Hawachiychiktajya qamkunamanta alabakusqayqa chiqapkasqantapas.